niyo yabivuze inimero mushobora guhamagara ko rero muri aka kanya kugira mushikize ayo makuru ni na 76 ubusa 83 icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo ibiri na gatanu cyane kandi mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mutwakure hanyuma mutubwire ayo makuru tutamenye ariko yabereye mu karere muherereyemo kiganiro ni ahiwanyu havugwa maki musabwa guhamagara mukatubwira amakuru mwamenye mwebwe ariko twe tutashoboye kumenya yavuga ngahi iwanyu ariko kandi umuntu wese akayashikiza mu rupfasoni ku murongo umunywanyi wa mbere amahoro amahoro neza tuvugana nande muvugana ndayishimiye ndayishimiye uhagaze hehe ni muri mutimbuzi ndayishimiye aho imutimbuzi havugwa amaki muri kano kanya ni ukuri turashimira imana amakuru tutamenye n'aya ama nukuri mm-hmm. mbere chuba hilo ni ukuri mwe n'icyubahiro ntako atagerageza ngo akunde kugira uburundi butere bujya imbere mm-hmm. kandi no kuri turanamubwimira kandi cyane rwose mm-hmm. nongera mbanza gushimira n'abapolisi bamadimesi burema biruka ko abana hariya ku kiyaga ibyo babonye umupolisi burema yaremye hariya kuri tampete ariko ariruka ko bajya abana basigaye babaye mhm. ni ukuri birema byaranezereje birema kuko bajya abana birema bazoga ikibazo ibyo ko babacuza bakabakura muri iri barabara kuko ni abantu baguma biba nta kindi kintu bakora none namwe nk'abanyagihugu mukora iki hari gihe umukuru w'igihugu ashobora kubahamagarira gukora imirimo itandukanye muri ko mubyitwaramo gute rero nibaza icya mbere mhm. icya mbere leta nzema yofata iya mbere mhm. aba bana abantu bafite abana mhm. aba bana kuko umubyeyi akunda kubyara abana akarira mhm. ubyaye abana akarira ndayishimiye umutimbuzi ntitubandanye twumvikane ko bavuga ko hari ikibazo cy'abana ariko abapolisi babagerageje kubiruka ku wundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza tuganira nande no eh, mu ntara ya Ruyigi n'amahoro tubwire amakuru utamenye yabereye ngaho mu bwero mhm. mm, birenze gute nkaho woduha nk'akarorero k'ibiciro uvuga uti ibi birarenze uko wawe usanga ubimenyereye ibiharage byahora bigezwa icyatanu ubu gisigaye gigezwa ibihumbi bibiri ibiharage by'icyatanu bigeze ku bihumbi bibiri eh. mhm. ni ukuvuga ubugari nabwo ikiro kikaba kiri kurangahe magana umunani mhm. none ubu kigeze ku cyandwi mhm. nkurikiye vina mu ruyigi ntitubandanye twumvikana ariko rikashikiriza ikibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro aho avuga ko ibiharage vyagugwa igihumbi n'amajana atanu no munsi bariko barabigura ibihumbi bibiri alo ndashimiye nga mhm, ndayishimiye mutimbuzi eh, nicyo kuko ikibazo cy'abana mhm. mu bisanzwe ababyeyi isoko dukurikirana indero y'abana mhm. kuko naho bibiliya yandika ko umuntu tugure nk'umusenyi wo kuri mugabo ubwira abantu badakurikirana uba uri kurabica ego ariko namwe mu kibano mukora iki kugira muhanura abo bantu hari igihe bavuga bati umwana si uw'umwe n'uw'igihugu mwebwe mu buca mufashe iki kumbure mubonye ikibazo gihari abana bashobora kujya mu kinama ukazanga bagiye muri ni uko ababyeyi bakurikirana indero y'abana bakamenya umubyeyi wese akamenya ati mbega umwana wanjye ari nde aho nicyo tuba tuba turakurikirana abana none nkawe nk'umwana w'umubanyi we umubonye ah, ahantu arakandi kabazo mm-hmm. arakandi kabazo kiti mm-hmm. ni ukuri nagomba asabe umushyikiranganje wa mbere na nyine icyubahiro mm-hmm. ni ukuri ijya soko yo pasiyoni umenga ijya soko muri iki gihugu kubera iki urumva ijya soko umenya ifite amategeko yayo ntabwo hmm. ntubarenganije amategeko ifite urumva mhm. icuruza amakuru uko yishakiye hmm. uwo dana n'akarore twagomba dusabe leta aho urabifitiye ibyemezo irare twasiyoni ko nka jewe jenyine kugira ibibazo pasiyoni kandi ndi mukiriya hmm. ibijyanye n'ibidandazwa aho kugufata neza bakakwereka aho uparika ukababaza ati none se ufite imodokari mparika hehe mhm. icyo gihe ntibakundiriza ariko isanga ifite amaparikingi hagati mu isoko we turakumva ndayishimiye nicyo gituma be twose abareka mhm. ibyo irakurikirana babagwiza tunga ah, kuko babagwiza tunga kubera badoda barasa abanyagihugu amahera menshi mhm. bagatuza amakuru kuri bigombeye urumva mu nzima amaze kugwiza amahera atabaza aca agomba kungana ari leta kuko iryo soko rwema ryewe najyanye n'ibidandazwa winjiye usanga amafaranga amajana atanu mhm. hama ndashika mfite ibidandazwa mhm. barambwira bati wewe mu kwinjira ibidandazwa urabirira ibikore mhm. kandi nari ndabijyanye ku kibanza cy'undi muntu hama ndamubara ati nane mpakururira hehe ngiye gupakura ku mukiriya kandi ntabwo ikibazo bikori Mhm. nk'uko mfatiye ibidandaza mhm. mugabo mu nyuma aranyuma aho mparita ndamubagiza aho mparita bisa naho ugenda nakubitwa yewe jenyine mm. nakubitse mfungwa isaha yose ndi mu gasho mfungwa n'umuntu wita n'umukomiseri muri soko mhm. aho nakubitwe n'amaraso ndiko ndava ngaha none eh, ndayishimiye nta bandi bagejwe umutekano bari hafi ngo ubiture muri ako kanya muri kanya umupolisi yakoreye ku mategeko ya mwene isoko yakoze ku mategeko y'igihugu hmm. yakoreye ku mategeko ya mwene isoko urumva kumenya abantu bose bari mu isoko aho kumviriza umuntu umuntu ukamugenda umupira namuritse aho kugira ah. tuganire anyereke ko ashoreye ukaritaha nakubise ariko gatoya none bagukunda ibyo ariko gatoya bagukubise nawe atacu bagize ndiko ndakubwira ukuri aho ndiko mvuga ibintu kwiragire kubwira bizoje gutohozwa nimba hariho abajeje gutohoza inkuru baze bashikeho barabe akamara amazi akabayeho reka kumbure bavyumvise ariko eh, abo baba babibonye nibo bashobora kumenya ukuri kuko eh, ibyabaye biba byabonywe na benshi kumbure nabo niba bakoze ikosa bazo kwihanura ariko nawe niwaba nawe ariko nawe niwaba wabagoye gushika yaho mujya mw'iyo mishwano gukubitwa umenye yuko nawe uzuba warenza amategeko wategerezwa kumvira ibyo bakubwiye hanyuma ukitura inzego hanyuma atakindi kibazo kinze kuba ariko nimba wabagwanije naho bica biza bibindi bintu mhm. mu mbonine genda umudandaza pasibone ndabadandaza mhm. nta mbonine yo kurwana yubaho kuko mwese mujyanye ibidandazwa mba ndumvirizwa ariko bakwankiye ntuca ubw'umubandanya usatira oya rego uyo muntu yanyatse igiturire ndamwati none wose unyatse igiturire kandi nani aho rero ko ndamuziturire kitajanye ndetse na nani aho rero ko wamubonye urashobora kwitura ubutungane kumuzi sawa sawa murakoze sawa ijoro ryiza ngaho mutimbuzi mm. ubundi munywanyi ku murongaro ni numwe muri kiyobyo nasi Ego Venance ureko tubwira ibiciro ibiharage biva byavuye ku 1500 bija ku 2000. Nashe nukuvuga yuko rero. Mhm. Ibi ndabibona nyango bipa ku inkambi kuko Yesi no bibona kuko ibyo bintu naho twatanzo. Ariko mu gihe nk'iki cirima citeragira ibiharage byahora bibura. Byabura ahubwo tuba tubyejeje. Muba muvyejeje muba mwavyibirimye he konzi ko urutasi biba byamaze guhera ubu bantu bariko baba bariko barima impeshi twere turabona yuko mengo ati ugenda ufite nk'amahera ngo ugiye gusuma mhm. usanga abo mu makambi babifashe byose bayatana kimwe gusuma none kuvuga ngo muba mubyejeje abo mu nkambi nibo barima kubasumbya ngira mwe nimwe muba mubyifitiye nkurikiye vina mu rw'igihe tubandanye twumvikana ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make muratubwira amakuru yabaye mu karere murimo canke ayavugwa mu karere murimo ariko kandi mugasabwa kuyavuga mufise ivyemezo byayo muko muravuga kandi mu rupfasoni imirongo uh, eh, undi munywanyi ku murongaro ah, ndabona umunywanyi yagiye mirongo mushobora guhamagara ko ni mirongo ibiri na gatandatu ubusa milongo umunani na gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri wi umunywanyi ku murongo alo eh, merasi muri komine kigamba intara ya cankuzo mm-hmm, merasi mu kigamba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 rutana havugwa make ni ukuri havugwa meza ariko mugabo dufite ikibazo ku iradiyo isanganiro mhm. turamaze indwi zitatu tutabumva ibiganiro byanyu ntawe ikibazo cyabaye mhm. yego turifuza rero kubona ibiganiro ni ukuvuga nk'ubu iyo atabasanze amasaha ikiganiro kibera mhm. aha nawe gushikirwa kabisa reka abahinga bariko barabikurikirana ejo cyangwa mu kanya gato ashobora kuyumviriza iburazi ko ibyuma bidasezerana niko vyama vyabaye eh, icyo kibazo kizova mu nzira musubire kuyumviriza ukuri kwamye hama ikindi iyi nimero iherezwa na mirongo ibiri na rimwe mhm. ntirengana nayo nkeneye twoyaga ah. mu yandi masaha yego inimero nizo nababwiye ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu mirongo icyenda na gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri izo nizo nimero mushobora guhamagarako sawa murakoze sawa ijoro ryiza ngaho mu Halo alo kumbura telefone ni turi turabakundira abanywanyi bacu ariko ikiganiro kiracasigaje umwanya utari muto alo alo tuvugana nande jean dodier uri he jean dodier ibubanza ni amahoro woshobora kuduza akajwi amahoro amahoro tubwire ayo makuru tutamenye aho mu karere wanyu muri twebwe inaha mu ntara ya rubanda mhm. urashobora guhagarara neza kugira twumvikane siniko ndakumva neza biguma bikikagurika jean dodier urashobora guhagarara ahantu hafata kugira twumvikane jean dodiye ntitushoboye kubandanya twumvikana yari mu ntara ari mu ntara ya bubanza Turane halo telefone tuguma tubankira isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu ahavugwa maki harundi munywanyi ku murongo alo tuvugana nande niyo nzima mu cibitoki niyo nzima mu cibitoki n'amahoro yego n'amahoro tubwire ayo makuru tutamenye aho iwanyu mu cibitoki amakuru y'ibibazo mu cibitoki mhm. ikibazo cy'ibiciro ibiciro by'ibi mhm, bimeze gute ibiciro byifashe gute ibiciro nk'ubu ibiharage byo aba yarabigeze ni menshi cyane uvuze menshi ushatse kuvuga nkangahe halo halo yego uvuze menshi ibiharage bigwa ngahe hiyo mu cibitoke ibihumbi bine ubu ikiro cy'ibiharage kigugwa ibihumbi bine yego ifu nawe imyumbati ibihumbi bine amajana abiri ibigori bibiri ijana none ku bwanyu murabye uko mwari mwimbuye mwibaza ko biva koki none mwebwe muravye uko mwari mwarimye agatasi mwari mwimbuye bikwiye twari nawe kurumbura indimo z'ubwa z'usanga bipoye bafashwe bisheshi twajya dusumbye ngo ndashimye turusha mhm nibaza rero kino kibazo cy'ibiciro ko kiva kuko kumbure umwimbo wabaye muke mwiteguye gutekura kugira impeshi muduze umwimbo bashabasha nagira nk'ubu ubu mwaciye mwitegura cyane ku mpeshi kugira ibyo mutarose ku mu bironke ku mpeshi wi ndakumva niyo nzima ndakumva Alo. Niyo nzima. We? tuvugana nande. Amuvugana ah, butoyi Toma. Butoyi Toma uhagaze he? Ndahagaze ku mutumba w'Kirungu muri commune Nyabitsinda. Inyabitsinda vyifashe gute gatoma? Inyabitsinda n'amahoro problema bigenda sawa. Tubwirira amakuru avugwa ngaho mu karere ka Nyabitsinda. Okay, abone ah, kuvuga ikintu nk'ikihe kidutera cyangwa kidutera amakenga. Mhm. Mm Donko baradukoreye amazi ayo mazi rero ni ukuvuga ayo mazi ntitune iyo birimo biratera bijya hagiye kingana gute haciye igihe ni ukuvuga haciye nk'amezi ni nk'atanu gutyo iyo mugiye kubaza mu biro ku ikomine bigiye igisata cy'amazi babishura gute ntiharagera yuko tubaza kuko n'abajejwe iby'amazi ngaho nyine barabibona Uh, basi tubwire bimeze eh, gute byifashe gute ayo mazi byagenze gute ubu bimeze gute urabona uko bimeze mhm. ni ukuvuga n’aka karere kacu kose hari y’amarubine mashashi yubatswe dore mhm. ayo marubine amaze kubakwa harubatswe ibigega by'amazi ibyo bigega by'amazi birabo byaraheze amarobine amabomba yaraheze mugabo ima imwe ntiriboneka Mhm. ariko kandi igice kitangaza kandi kikatubabaza ni uko hariho amazi yisesa kandi amazi ayo mazi yisesa haciye nk'amezi nk'abiri yisesa kandi yisesa muri bene igatiyo nkuru mhm. rero ibyo byose turabira ati none nta n'umwe abijejwe nta n'umwe abibona kandi babica uruhande babibona ibyo rero biradutangaza mu gihe amazi aguma yisesa ku itiyo yamenetse kandi n'amabomba bubatse kandi yarurira cyane magigeze rijyamo nico gituma nakubajije nti mubajije abajejwe isata cy'amazi kuri komine babishyura gute twebwe ntiharagira ko tubaza ni ukuvuga tuba tukimeze nk'abakirindiriye turabe icyo babivuga kuko nabone barabibona kuko ntibabihishijwe biri ahantu hagaragara uh, oya murashobora kubabaza n'ibisanzwe ntacyo bubagira eh, oya nta kimwe butira ko ibi gutukana yego eh, reka rero tuzubaza tuze twumve igituma ayo mazi yaguma yisesa kandi mu gihe mu ah, mabomba hatagira n'imajya amazi n'ibigega kandi byarahetse mu bw'amazi tukayakina kabisa reka kumbure muzogenda mu begere igisigaye cyangwa ibibuze kugira amazi mushobore kuyaronswa sawa murakoze mwirambire kuri radiyo sanganiro sawa mugira ijoro ryiza nyabitsinda alo tuvugana nande ndayishimiye mutimbuzi eh, nagomba mvuge gatoye mhm, imisegonda mike wafashe umwanya munini mahera mvamakungu mhm. mahera mvamakungu nayo yabaye ikibazo mhm. ubwaho twagomba dusabe mhm. leta yacu ni kuri leta yacu umukuru w'igihugu ari ku ntumbero nziza cyane rwose mhm. ubwaho jya nagomba ibyabe batoye mhm. nimba abo babantu rimwe rimwe ni ukuri bagerageze barondere amaraso matashya yiga gutora inyishyu n'ingoga kuko urabona ibitoro hari igihe umwenda sinzi ko bifite agasanga hariho abasamara mhm. abantu babona ibibazo ibibazo by'urwaruka batemye kurwaruka nyine ko n'icyubahiro arusima kuko umuganga uri ku butegetsi turawusima dutora amaraso mashyashya yitaye ibibazo uko bigenda birakurikirana yaba iby'amabarabara yaba iby'iki ariko hinga gatoya ndabibazo ariko uri kuravuga ngo basanga umuntu yigiriye mu bindi bintu kugira byibutse kubikora basanga twawe n'ibindi bintu ariko uvuze ngo amaraso mashasha ngo ngo yige ibibazo bihari womenga bahari ntacho bariko barakora ariko kandi uravye ibyo bibazo by'amabarabara amabarabara mwanwa karakogwa kandi urazi ko n'amabarabara atokorerwa rimwe bivanye n'uburyo buba busabwa kubaka amabarabara uvuze uti rero azana amaraso mashasha ashobora kwiga ibibazo by'igihugu womenga bahari ntibariko barakora aho naho nta vyemezo bifitiye oya abari barakora mugabo nisanzwe abantu bose abaramutse n'udutsinda uko mhm. tungana hari uwitaho ikibazo mhm. ikibazo akagifata nk'ikintu mhm. n'uwundi avuga ati ibi bintu ni ibya leta akabikora uko yishakiye rero harakwiye abo bantu bakunda igihugu reka kumbure ibibazo nk'ubu urabona nk'ibya tarama byari byarakoze urabona nk'ubu byongeye kutatana kubera iki ni yo kurikurikirana ikibura usanga ibintu byose bigafata intumbero n'ibyo byo bari byiza nkundi ikibazo cy'aya madolari mhm. aya madolari vrema amwe batufata ingingo kugira ajya amabiro adatanga ivuguruye baje mhm. barasiba n'ukuntu umwe wese agiye kurangura ajyana leti yajya amabiro adatanga yajya barayatsinze mhm. kugira ubere minisitiri mbere amahera wajyanye kurangura yaratsinze ibyo byoca bifasha aya mahera usanga y'abantu ari mu nzu batamenya iyo yajyamo reka kumbure ibyiyumviro byawe ariko barabyumviriza babyumvise barashobora kuzobikorera ko ijoro ryiza uwo ni munyayi amahoro mutanga amahoro neza tuvugana n'andi njye nitwa mabuji umwuzukuru w'isanganiro mhm, mabuji uharereye he mu n'amahoro ni ikinama cya bujumbura cya bujumbura cya gasogwe ni cya bujumbura muto mhm. tubwira amakuru avugwa ngaho mu kinama mu buraruko bw'igisagara ni ukuri mutama mhm. kinagera mvuga mhm. ni ukuri mu dusengere kabisa kuko ibitoro byasi mhm. amazu tuyoye n'akayobora bahinga umumazi iminsi ngahe mutonda mutakiro mutama jewe ndiko ndaraba nk'amazu tuyoye ngira ngo tugomba dukwiza indwi zibiri eh, amakamyo je ndiko ndaraba amakamyo usanga uciye nko ku matasiyo mm. usanga yarahagaze none mubajije ba nyine amasitasiyo bababwira ko bakiteze ryari batubwira ngo batubwira ngo ndigume turindiriye umwanya wawe wose ngo kirashobora gushika mugabo ndigume turindira wapi mhm. ikindi nacyo mhm. isasi nayo nyine mhm. nayo nyine n'umuzi wibuye yemwe induru nyine naho kibonetse usanga yegere yegere yegereye Eh, barabe ingene babigenza kubera kugira igitiro kiboneke kuko turakwije umwaka wose isase wapi mm, umwaka wose ko mu minsi yeze yahahora yego yahahora mu burumva bicamo umwanya muri mutoya wundi mwanya isase n'amazu bigaca bikawuka mhm. none wumva atagitiro kihari n'ubundi ibintu bizoguma biduga yego kuko ziriya modoka ari nini urabye ko arizo zizana ibifungugwa mu mwanya zirahagaze urumva rero mu mwanya kiro cy'umukiro kuko kiri kuri bitatu n'umunani ubu bigomba bije kuri bine urumva ni hatari reka kumbure abajejwe ikibazo cy'amasoko ntanganguvu barabona icyo kibazo cy'igitoro baragikurikirana alo umunywanyi ku murongo jean dodiye ku muzinda havugwa makirere havugwa neza mugabo ikibazo twebwe abamotari mu gihe ari ubwatsi mhm. abamotari mu gihe bimeze gute aha mu gihe twebwe rero twumva bafite baragaze kandi badafata nabi kandi mu biranganzi bari ko yabakuye none iyo mubagije mu ntwaro bababwira ngo iki babwira ko ari bashizeho rero na kimwe bigera batubarira hmm. aha mubagije nka musitanteri mukamubaza muti ko tuzi babakuyeho ninde yabagarukanye aca yinumira rimwe na rimwe barajwe b'abamotari baguma bihoreye gusa ayo makamba asaragwa urabona amakamba menshi badafasigaye badafata nayo mu byaro gato none ayo makamba uvuze uti ni amakamba menshi nk'ubu mw'iryo rya rugazi hari nkangahe ugereranije rimwe riri ku mudazi irindi hafi kariyeri mu mhm.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 kuvugana nande eh, ni wa mwumure nta karutimana sada ari muri komine kinyinya ku mutumba witwa vumwe mu ntara ya rubizi ku mutumba vumwe ni gute yifashe gute hari amakuru ayahe ni amahoro mhm. mugabo agenda agomba kubasaba ngaho ku iradiyo inama n'abaganiriza zo kudutembera ngo mubone abamenyeshamakuru abagenzi banyu musangiye umwuga kugira ngo inkuru tubashyikiriza murabe ko arizo n'ubwo atari zo mhm. bwari ikintu mwadukoreye ku ikosa mm, ikosa nyabaki hariho abantu urumva baronka iyi nomero ku isanganiro mhm. umwanya uwo wose bagatelefona ibyo bishakiye bari ko baracyoza abarongozi twita umunywanyi oh, wacu alo yego meni hari abantu baronka umurongo wo guha kuri radiyo y'isanganiro bagahita batangura gutyoza abarongozi twitoreye hmm. aho wotanga umunsi babivugiye emwe hariho amakuru yakenga kuri radiyo y'isanganiro ntiyatunezereye abanyagihugu bose barababaye cyane hmm. rwose abanyagihugu bose uvugira abande abenegihugu dufate basi bane baragutumye cyane ayo makuru hariho inkuru yakenga kuri radiyo y'isanganiro umuntu yabuze amakuru yo gusoza abarongozi yarababaje hmm. abantu iyo nkuru yavuze ryari yavuga iki bo iyo nkuru yavuga yuko hari abantu b'abarongozi guhera ku mukuru w'umutumba yuko batwara nabi natwumva abanyagihugu twarabatoye abo bantu kandi turabona yuko bagenda neza mu mutekano ntangere uzorabe neza iyo nkuru ntiyaciye ngaha iyo nkuru yarabaye kwe reka ndabe nzobabwira n'itariki yabereyeko sawa wegenda uhinyuze neza kumbure wasanga yaciye ku yindi radiyo atari kuri iyi radiyo isanganira neza neza byizigiro mu ishombo ni karosi n'amahoro umutumba mu mubira komine murambya ah ni murambya shombo murambya amahoro havugwa make yi murambya aha mu ishombo amahoro ariko urakaba itase mu mubira hagiye hanyura uvuga uti hanyuma ko ndakumva neza munywanyi acha nongera arakira kamunya kumasebarundi mhm ngo uwo gerageza guhagarara neza ntituriko turumvikana neza gerageze arabe no kuri genda mu muhano uhari umurambi mhm bara no kuri bikora kugira ngo eh barabe ngo ushobora kuri kurikora bajyagure kanatsinda marazi ko bicenda na standards mhm bijanye n'iterambere kuko nari kumva umutumba mhm. ikibazo cy'imbere butatu arwaka ikibazo cy'amazi mhm. aracimbira itanga amazi n'agacimbira imurira ariko agacimbira igaye ni ukuri ashimira imbuga yaho yahumva eh, bamwita rubi ariko ntituri ko twumvikana neza munywanyi sinzi ko uhagarara ahantu hameze neza kugira amajwi yawe asohoke neza abo bari n'igihugu hari ukuntu bashobora kubarusa amazi meza hari bimwe kuba ngahaye eh, muri cyo komine mhm. n'amazi yica kuri ako gacingi ijya muri komine kigana kumbure eh, aba barongo eh, nasaba yuko bora bora abo bene gihugu izo gacingi kagaye kugira baronka amazi ya rusengo tuzwe muzi yuko amazi yo mu soko ifi atanu ifi atabinini bashobora kuba bashyiramo ngaca nkashimira Eh, ubusanzwe atwara ah, koperative cyangwa bikunga kuri umutumba wa mubira mhm. yewe niwe muvuga ko waza ku isonga bamwita barugira sirasi mhm. ni ukuri koperative yo ku mutumba wa mubira iratera imbere cyane uvuze ko iteye imbere cyane bakura ibiki bamaze kurangura ibiki kurusha abandi bose ndege agerageze agerageze yongere ko kurusha kubyo yewe ibibazo byanjye mm, ariko ntiwashoboye kunyishura uvuze ko koperative iteye imbere cyane ibaranguye ibiki kurusha abandi bose ni ukuvuga ubuke ah, izijya ngurane batanze zose mhm. ariko bazisubije kandi ubu ngubu abenegihugu amafaranga bariko barakoresha nayabo ubwabo kuko inyungu yabo barayitanze aho ku mutumba mubira nyene mu bworozi mu bw'ibiraya mhm. ukuri ntawe kwitoga sawa tugushimire munywanyi ngaho mwishombo imurambya cyane namwe mu gihe cyo Alo. namahoro amahoro kusanganiro. tuvugana nande? Eh Claude gitega Claude Igitega n'amahoro. Ni amahoro buke buke nyene gihugu nyene mesha makuru. Mm, eh, ha ubu havugwa maki muri aka kanya ugira utubwire. Ibiciro gusa byarenze uburengera kubera anye n'ibibazo gusa ntaho kivuga. Uvuze ko ibiciro byabaye umurengera ubufatiye kuki? hanyuma basha ibiharagi byarazimbye umuceri emwe hanyuma nko mu misongi ngo ntitubona kuntu tugiye kubaho ibiharage uno munsi igitega mu bigurangahe ibiharage ubugire kigeze ku bibiri mhm. umuceri usanga ari bine n'atanu ni ingorane mikuru eh, none ko ugerageje kuraba mu mwimbo wabaye ku gatasi mwari mwarose umwimbo ukwiye Claude Gitega tubandanye twumvikana reka avuga ibijyanye n'iduga ry'ibiciro ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa make muratubwira amakuru tutamenye havugwa aho muherereye mu bitumba murimwo reka mu burere bwose bugize igihugu n'aho hoba ari hanze y'igihugu ufise icyo uvuga uti ndafise icyo nzi ku gatumba cyangwa iki ariko gifitiye ibyemezo wakitubwira ariko hanini mutubwire amakuru avugwa aha wanyu ku butaka bw'igihugu muba muzi neza mwiboneye cyane eh, musanzwe mubayemwo ibyo usanzwe uzi neza aba ari byo umuntu azana ibintu by'ibihuha cyangwa yumvise ahandi duteze imbere tubusanasanisha ibikorwa alo alo tuvugana nande kuri radiyo tutayumva neza tuvugana nande uri hehe ndayishimiye kumene ngani imatungo imatongo mu kayanza ndayishimiye n'amahoro yego n'amahoro buke havugwa make amahoro mugabe iradiyo se ndiko nibyo uriko turayumva neza mwatanguye kutayumva kuva ryari bashinzwe irahetse mm. reka kumbure icyo kibazo abahinga bariko baragikurikirana bariko barabikurikirana ejo murashobora kuyumva ukuri kwamye nk'uko byahora murazi namwe ko ivyuma bidasezerana hari igihe twipfuza ko mwaba muyumva ubwanya ku mwanya ariko ivyuma eh. bikaduciramo tugasanga ibyo twiyemeje ntitwabibandanije ariko turabizeza ko umwanya n'umwanya mushobora kuyumva ukuri kwamwe ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make tugeze ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine n'itatu muri studio za radiyo isanganiro iminota cumi n'indwi iganiro kiza kuba kirangiye ariko wowe ufite icyo ushikiriza ku makuru uzi asanzwe yabaye cyangwa Eh, yabaye ari ejo hahize haheze ari uno munsi urashobora kuyashikiriza ariko uvuga amakuru yo kuko ndabivuga ntihagire umuntu azana ibihuha canke ngo ashyikize ibyiyumviro amakuru adafite eh, ifatiro twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga mira mungwano sibatazama uno n'umutekano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano sibatazama uno n'umutekano twirinde gusubira mungwano natwe gwaruka ukunda igihugu twiteha amahoro amara ingingo akari nta misumba ingimba sitata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano sitata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira Mukundi igihugu nite amahoro imigambwe amoko amadini intara amemuji inama n'ingingo nagari nta misumba y'ingimba twimakaze amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twimakaze amahoro n'umutekano twirinde imbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano imbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano solidamente. kure You're connected to me ntamahasabukana tubikiranira amabanga amamaze kubakana fata ukuboko unyegeze kure kure look at narukira fashisha umutima ikiganiro iwanyu habwa make iminota cumi n'ibiri gusa kizoba kirangiye ariko muri minota isigaye murashobora kuduhamagara ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu canke ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo na gatatu mirongo na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo na kane na itandatu na gatandatu ubusa kabiri muheze mutubwira amakuru tutamenye ahiwanyu ariko nk'uko nabivuga muyashyikirize muzi neza kwa ariyo kandi atagushikuza ariko muvuge ibyo mufitiye ibyemezo umunywanyi ku murongaro tuvugana nande wo kwigiza akaradiyo irumima gatoya muri komine bw'inyigo Thierry ibugenyuzi n'amahoro uh, havugwa make muri aka kanya ubugenyuzi Thierry ibugenyuzi ntitubandanye twumvikana halo halo alo tuvuga nande ubanze wigiza akaradi inyuma eh, ndi jonasi jonasi uhagaze hehe Jonas wobanza ukigiza karadi inyuma kugira twumvikane Ndi bugendana Ibugendana Eh Ibugendana havugwa make muri kano kanya Eh kuvuga ibiciri no ibugendani ashani hataje Uvuze kwicira ari hatari ubushatse kutubwira iki bimeze gute Ku bihumbi bibiri Inki ibiki bigeze ku bihumbi bibiri Ubwo bw'imyumbati Mhm Ibiharage navyo bigugwa gute hiyo ibiharage n'ibihumbi bitatu n'atanu none murabye uko mwari mwimbuye ku rutasi mwibaza ko biva kuki we aronda kumva Jonas ibiharage bigeze kuri bitatu n'atanu mhm Hello Hello eh, Mahoro Amahoro neza tuvugana nande oya ntabashaka kwivuga izina je uri hehe ndi ku mutima wa nderama zore bumba kumene bukinanyana nderama havugwa make bo nderama havugwa umutekano muke w'abantu bapfa kuwundi mutumba bakaza mhm. bakaza kuturumbanya abantu ku mutima wa nderama abo bantu byabaye ryari byagenze gute ku um, munsi wa kane n'umunsi wa gatanu mhm. baraje badumbanya abantu mhm. bakajya babura amafaranga abagirira intwaro ku mutumba bandera amabo babivuga kwiki batewe n'abandi bantu uvuga ko bagiye bava ku wundi mutumba bo abo bantu bavuye ku mutumba wa cazo mhm. abandi bava ku mutumba wa munyinya none abagira intwaro ku mutumba wa nderama babyifashe mu gute bakoze iki ko dusanzwe tuzi intwaro zifise akazi zikora ku bibazo nk'ibyo urabwirazwa ngo ngo ntacyo ngo ngo ngo batabitwaza ngo ngo nabategetse ngo bagira ngo ngo batinye ngo amafaranga n'amafaranga bayatoza babwira ko ari ayiki bavuga ngo n'abategetsi ngo baratumye ngo babura amatari ngo ba komiseri ngo ba dokimentasiyo baziguye bagira ubwoba twebwe kuba tubanje amasi heza mu kwita imana turasabye abategetsi bo hejuru babidufashe mu nyabona none mwebwe abantu bavuye ku wundi mutumba mutazi boza kubatoza amafaranga amufise abajejwe intwaro n'umutekano ntimubimenyeshe bashamba kuko ibintu byarabaye yemeje ibintu byarabaye mu kuri kuri mana yemeje nta ikinyama gusa nuko yemeje nuko nuko ntese yandumva kwisanganiye ashasi kuba byarabaye ikibazo ikihari niki mwarabwiye abajeje umutekano abajeje intwaro kuri uwo mutumba w'iwanyu ku buryo abantu bavuye mu yindi ku yindi mihingo bazi iwanyu kubatahuza amafaranga bo abagize umutekano nibo tutwashyizwe nibo batubwira ati nibo basubira kugaruka ati n'ubutwe ngwangwa amahera imbere yuko kijya hejuru nuko n'abatware biwanyu abo mwatoye ku mitumba babanza kubimenya kuko ntimwavuga ngo bijye hejuru mu gihe namwe mwagihishije ababatwara ku mitumba ni ngombwa rero mubibwira ababatwara ku mitumba n'ibyo yaba eh. ngombwa gishike hejuru ariko nabo bananiwe ntiboca musimba inzego ngo muze eh, birakaze mm. nuko babanza babanza bitwaje ubuhiri nabintu byatobe mu kwikumara yiwe mu juru mm. babanza bitwaje ubuhiri bashe ntuvuga ryagutse eh, kareka ariko hariho komite zigira umutekano kumbure munywanye ari nderama nderama ibukinanya na tubanaye twumvikana ariko yakavuga kibazo kijanye n'umutekano nibaza ko aba mu karere bagirwa umutekano komite zihuriye kiyemo bose z'umutekano ikibazo bazogikurikirana minota itanu gusa ikiganiro kiza kuba kirangiye ariko abanywanyi ababiri babiri turashobora kubakira bakavuga amakuru ari mu karere bahereremo alo alo tuvugana nande Jonas ibugenda nawe ko ibijyanye n'ibiciro nanjye nakubagiye ntimbega murabyo uko mwari mwarimye ku rutasi hari ibyo mwari mwimbuye ibintu mhm. mhm. ubu rero muri ko mukora gute kugira kumbure kuri iri rima mu gwiza umwimbo muri eh, ubu mirima ry'impeshi ibikoresho turi ko turagerageza mhm. eh, kandi ikindi kibazo ikibazo ntikiboneka neza eh, sindabyumvise neza kuvuga amavuta y'amamesa mhm. ntaboneka arazinze cyane nayo ageze kuri rimwe n'amajana umunani mhm. ariko dusuye inyuma gatoya mu minsi iheze haravugwa ikibazo cy'ifumbire itaboneka ubu mwarayirose kwiri teragira eh, kuri teragira twayirose ku rugero rushimishije mhm. eh, habaye cyane ibyo ni byiza hanyuma ikibazo cy'amamesa kumbure na cyonyine abajejwe ibiciro bijyanye n'ibikoregwa ngaha mu burundi barashobora kugitorera umuti amamesa akagabanuka igiciro mukayagura nk'uko mwahoramo urumva icyo kibazo rero cyoba kihari sinzi ko atari reka kumbure ababijejwe babyumvise bagiye kubikorerako ijoro ryiza namwe ngaho ugendana munywanyi ku murongo halo yesi halo halo tuvugana nande ah, kizimya mwoto niwe muvugana kizimya mwoto uri hehe neza na neza jenda bakorinze niberenga tigo gatonye ya presidasi haruguru yo kwa ntare mhm. haruguru yo kwa ntare byifashe gute bo byifashe neza mu majambo makenya mhm kwa je sanzwe ndi mu pilot mhm. asanzwe yungurutsa abantu kwipekipeki mhm ukuri imana nagomba gusaba leta nshimitse cyo mhm. kimwe n'umushimite eh, cyane gose abantu badufashe ibitoro byongeye kuba akayobera bahinga mu mhm. mazi igihe kingana gute umviriza mhm. amazutu esase byabuze mu mazu umwanya igihe kingana gute mutaronka amazutu na esanse mbo neza na neza amazutu na esanse haraheze kwanza amazu esanse byo byo turabimenyereye haraheze hafi nk'ukwezi n'igice mhm. mugabo amazutu nabo baramaze hafi nk'iminsi cumi mikenya mhm. mugabo twari ko turasaba leta ikore ibishoboka byose ubona ko ikiro cy'umuceri gisigaye k'ibihugu ibihumbi bine mhm. ikibaharage ibihumbi bine mhm. ibyo bintu nabyo bikaba bisanzwe amazutu reka kumbure eh, ababijejwe barabyumva ikibazo cy'igitoro cy'ubwo bwa esanse na mazutu ko kitaboneka nibaza ko bariko barabikurikirana kuko nabo nyine ntibicaye urumva rero nari mvuga gutya mhm. none ko iri bidandazwa mbumbarugo mhm. none rero ntibyabura agashahu bambe amazutu abuze mhm. kandi bisanzwe bizanwa n'amazutu bikaba bisanzwe bizinze uwumva ubu unye bigenda gute reka kumbura icyo kibazo kiriko kirakurikiranwa n'aba bishinzwe ni hano kiganiro ahiwanyu havuga maki kirangiriye muri no George Shimire mwese mwakuye na Albert Ndu wayo ari muhinga bw'ivyuma muri studio mwari kumwe na Romar de niyo bivuze tubifurije ijoro ryiza yukumenga uri umucafu eh, eh bishobotse amaradiyo yo dufasha nk'umuntu